Bueno, pues boas noites a todos e eh, grazas por vir eh, Eu son Fran eh, Eliseo, xa o coñecedes todo eh, Dentro da, das xornadas libertarias deste ano pois eh, organizamos esta, esta pequena charla porque é obvio que é obvio que hai, hai, un, hai un descontento e eh, eh, ante ese descontento nos temos unha serie de respostas e eh, imos intentar eh, explicar un pouco cal é a, a, a nosa visión da, da sociedade que queremos construir non? entón pois eh, vai comenzar o liceo e eh, iremos Bueno, pois pues un pouco a idea que tiñamos eh, cando para facer esta charla un pouco pois pues, si, sí, Unión Libertaria é un colectivo anarquista, todo o mundo sabe máis ou menos de que vamos, non? Pero bueno, tamén un pouco deixar eh, un pouco máis claro, mellor, cal é a alternativa que, que proponemos, cales son os problemas que estamos vendo e cal é a idea que temos cara a construción dunha alternativa, non? Entendemos que estamos vivindo unha época na que se están producindo moitísimas mudanzas, non? Eu a veces o penso e se nos damos conta de como era esta terra onde vivimos hai 20 ou 25 anos, como é hoxe, como foi mudando todo, como está cambiando moi rápido, como se está facendo un porto exterior, un reganosa, como está crecendo Megasa, como se están facendo recheos en toda a zona como están facendo autopistas e autostradas que desfaen os barrios e, e o mudan, digamos, toda, toda a vida como desaparecen eh, fontes, como desaparecen casas, como desaparecen eh, lugares eh, dun valor incalculable pois todo eso creo que eso eu creo que vai ir a máis non? Eh, creo que un pouco a idea que temos nós en unha Libertaria é que hai que combatir todo ese tipo de, de momentos que se están dando non son cambios que se están producindo cada vez máis aceleradamente e que case sempre camiñan cara ao deterioro non un pouco tamén é a constatación de que esa utopía progresista de que a tecnoloxía e a, a ciencia e o progreso pois, nos vai levar a unha sociedade idílica cada vez mellor eu creo que estamos vendo que iso é falso non? estamos constatando a falsedade de, daquela premisa que en certa medida tamén influiu incluso ao momento obreiro non? que tamén creeu nesa, nesa bondade do progreso, da, da ciencia e nunha liberación tecnolóxica. Eu creo que eso que agora mesmo a tecnoloxía tal como se está utilizando ou está máis ben producindo a degradación da natureza que producindo eh, beneficios para, para a raza humana e para a terra. É unha a tecnoloxía cada vez máis nos leva tamén a deshumanización e tamén en certa medida a esclavitude, non? Que a mellor aquí é unha esclavitude dourada de ordenadores, coches e tecnoloxía, pero tamén é unha esclavitude negra e eh, mísera no terceiro do mundo, non? Entón, eu creo que hai problemas moi graves que se están producindo, un deles é a degradación do entorno, o esgotamento do, do mar, a contaminación, a, tamén a destrucción eh, da biodiversidade cada vez máis, os nos montes cada vez máis son montes de eucalipto e piñeiro e pouco máis e eso e tamén vai avanzando e cada vez máis imos vendo que zonas como a provincia de Lugo que antes eran en certa medida zona interior pois non tiñan esa repoboación agora cada vez máis están repoboándose cada vez máis agricultura é unha agricultura industrial e tamén están chegando os transxénicos eso leva tamén a unha degradación máis da vida humana non? de, os produtos alimenticios cada vez máis insípidos e insanos, tamén unha vida laboral deshumanizada, traballo alineante, incremento da precariedade, e, sobre todo, unha desaparición da vida social, non? Cada vez máis pechados na nosa casa, con o noso ordenador, e, a partir de aí, vivindo unha vida que cada vez é máis virtual e menos real, non? Hai xente que vive únicamente na rede. E, iso é verdade, hai xente que vive nos xogos de, de de, de ordenador e que está vivindo unha vida que non ten outra relación eh, coas outras persoas nada máis que a través da tecnoloxía. E eu creo que iso é unha degradación da vida humana, eh? é unha degradación tamén da vida social, na que hai unhas fronteiras que están abertas para os negocios, pero esas fronteiras están pechadas para as persoas. Os estados cada vez máis están incrementando o seu poderío militar, a, seu, mm, a súa forza policial, e a democracia a nivel internacional brilla pola, pola súa ausencia, non? O capitalismo voraz campa as súas anchas e é realmente o goberno do mundo é o capitalismo. o que está gobernando o mundo eh, son as empresas capitalistas e o Estado, digamos que o, o garante das condicións nas que o capitalismo pode desenvolver a súa actividade de explotación de recursos eh, naturais e recursos humanos, as persoas, cara a consecución de beneficios que logo eles disfrutan da forma máis estúpida e, e ostentosa posible, non? Eu creo que a eh, oposición ao capitalismo é bella. A oposición ao capitalismo surge cos socialismos, tamén dentro das sociedades agrarias había unha oposición popular que se expresou por medio de motins, de ludismo, pero o movimento obreiro, digamos, o que presenta unha alternativa un pouco global, que eh, adquire carácter internacional, non? E aí o que houve foi, eu creo que aí houve dos espellismos. Un deles foi o espellismo da socialdemocracia, que surge a finais do século XIX, e a idea de que a través da conquista do Estado, digamos, de, a través de un partido político, se podía conseguir eh, un cambio social significativo. En, eu creo que esa mellora que, que prometían eles indefinida da clase traballadora cara ao estado de bienestar dentro do marco capitalista pois estamos vendo que, que non se dá. Incluso hoxe quen está desmontando o estado do benestar? O Partido Socialista Obrero Español. O sea, a socialdemocracia está cumprindo o patético mm, labor de hoxe ser o quen, digamos, ser o responsable do desmontaxe dese eh, estado de benestar que eles prometían. Entón, cal é a promesa agora mesmo da socialdemocracia? Eso é o que non se, o que non se entende, non? Outro espellismo foi o comunismo de Estado A partir da Revolución Rusa, pois eh, se ergueu tamén esa alternativa como unha posibilidade, a través dun Estado forte da ditadura proletariado, conseguir cambios sociais significativos. Os cambios sociais que se conseguiron, eu creo que se veu, xa se veu naquel tempo, pero cada vez se, se foi vendo máis ata o derrube completo dos países do leste, pois eh, eh, foi un desastre, non? O que se conseguiu foi pouco e malo. Os foron réximes dictatoriais nos que a clase traballadora foi explotada polos novos patróns que eran as burocracias do partido. Entón, esos dos experimentos que fixeron foi un pouco desviar tamén aquel ímpetu de ese momento obreiro que nacía como reacción contra o capitalismo. Eu creo que en certa medida tamén temos que retomar ese momento obreiro que existía e que en parte era eh, anarquista e que mm, presentaba outra alternativa, non? que era a alternativa de organización pola base, eh, cara a unha sociedade máis xusta e igualitaria. Eu creo que hai que retornar ás orixes do internacionalismo obreiro e esas raíces, a esas raíces socialistas libertarias. Creo que nin pola, pola vía da socialdemocracia nin pola vía da, da ditadura proletariado podemos atopar, podemos encontrar nada. Non Brasil, Venezuela, Cuba, eu creo que son exemplos de que ese é un camiño que non leva a you. Ademais, eh, o anarquismo ten outra ventaxe, non? A parte de que eu creo que a forma máis genuína da oposición ao capitalismo é en si sí mesmo un movimento que presenta tamén se presenta tamén como unha forma de combate ao capitalismo porque na medida en que a sociedade se organizada baixo arriba aos poucos e, eh, digamos, establece a loita contra o Estado capitalista e vai construindo a propia alternativa. O objetivo do anarquismo é conciliar a, xustiza social coa liberdade. E construir unha sociedade xusta, igualitaria, que estexa basada no apoio mutuo, na que se nega a xerarquía e, polo tanto, tamén o Estado. Nos un pouco non queremos utilizar o Estado para, como ferramenta para a transformación social, porque pensamos que o Estado ten unha dinámica, que o Estado, digamos, eh, non é manexado por ninguna... A, non se pode tomar, sino que é o Estado que toma ao que tenta dirixilo, non? porque o Estado ten unha dinámica, ten unha policía, ten unhas cárceres, e todo eso, digamos, é algo contra o que nós estamos e que pensamos que hai que desfacer. Ademais, o Estado ten unha, un problema gravísimo que no Estado, igual que na economía capitalista, o que fai é diluir a responsabilidade, non? Aquí, mm, no terceiro mundo, mata a xente pola vía da fame, pero ninguén é responsable porque a responsabilidade está completamente diluída entre os, os, as empresas capitalistas, entre o, os, o, os países que están ali colonizando, as empresas, o Papa que dice que non se ponen o preservativo. Entón aí, digamos, ese, eh, o que se fai é eso, diluir esa responsabilidade, ninguén se fai responsable do que está pasando aí. Mesmo un dos crimes máis graves que houve en toda a historia da humanidade, que foron a historia das bombas de Hiroshima e Nagasaki, deron ser unha sociedade que é pretendidamente democrática e que ademais se presenta como exemplo para o mundo non e foron ese, ese país Estados Unidos o que lanzou esas dúas bombas atómicas mediante ese sistema local puxo un falla bomba, outro a leva, outro pulsa botón e ali queda todo como en agua de digamos de borrajas, non? Que ninguén se fai responsable do que está pasando. Nós pensamos que non, que o sistema non é ese. O sistema é que todos e cada un de nós tomemos a responsabilidade sobre os nosos actos e sexamos quen de, eh, digamos, participar na gobernanza da nosa propia vida e da vida colectiva das comunidades nas que vivimos. En certa medida que proponemos un retorno a unha sociedade orgánica, que se constitúa de baixo arriba, que é o máis normal, non? Non ten sentido crear unha sociedade de, de, de arriba a baixo, eso é algo teolóxico, non? ben Deus e nos crea e nos organiza e nos coloca e un pouco o mesmo sistema é o que se, mm, digamos, utiliza por parte de, das, das formas de organización estatais, non? É o Estado que organiza, o que e son as minorías, son as empresas as que ao final nos colocan a todos onde, segundo eles, temos que estar para que para manter o negocio e para que, para manter tamén a orde. Nos pensamos que non, que a sociedade tiene que organizarse de abaixo arriba temos que organizarnos nós cos nosos iguais, a nosa cercanía, e de aí ir creando cada vez sociedades eh, máis democráticas, máis asamblearias, máis colectivas, e facendo ademais unha economía que é sostible, que sería sostible, porque a economía, digamos, a insostenibilidade económica dada polas necesidades salvaxes unha industria e uns estados que necesitan facer bombas atómicas, necesitan facer buques de posición estratégica, pero unha sociedade pequena, organizada colectivamente, de baixo arriba non necesita un buque de, de proxección estratégica, necesita eh, barcos para ir a pescar e para ir a, a, a facer outras cousas. Pode necesitar algún tipo de transporte, pero non necesita o ave, ni necesita eses monstruos irracionais que son destructores do mundo no que vivimos. Entón, nos pensamos que o anarquismo existe cando hai homens e mulleres que se expresan individualmente para unirse colectivamente en traballo común. A veces existen colectivos que ni siquiera se chaman como tales, que se organizan deste xeito e non se chaman anarquistas, é algo perfectamente lógico. Eh, existe tamén, por exemplo, no momento do software libre, que é algo que se dá a nivel internacional, e como hai xente que se agrupa e traballa de forma máis ou menos desinteresada e cooperativa para construir un, digamos, un conhecemento científico eh, tecnolóxico que é un sistema operativo e eh, unha serie de programas pero fan, digamos, unha forma tamén de baixo arriba e de forma cooperativa entón, isto que probamos é unha auténtica revolución ¿no? é un cambio global e o que queremos é que ese cambio que vai de baixo arriba e mude completamente o mundo no que vivimos e iso só pode darse cando a maioría das persoas estamos decididas a facer un cambio eh, dese tipo, cando estamos decididos a tomar nas nosas mans o noso futuro e intentar estender formas de cooperación social en liberdade e igualdade. Porque ademais pensamos que calquera ideoloxía que está baseada en un cambio que se promovido por un pequeno grupo de xente, unha minoría, unha vanguarda, está condenado ao fracaso. Porque eh, que, que, que vamos a pensar outra vez que Obama vai ser a solución, que Obama e catro máis van a cambiar o mundo eso es, está claro que é algo completamente desgastable. Nin Obama, nin Zapatero, nin Chávez, nin ninguén dese estilo. Eso é algo que eu creo que é unha ingenuidade ¿eh? pensar en que pequenos grupos, minorías, que te teñen as ideas moi claras, van conseguir cambiar algo, non? Eu creo que, ademais, é eh, un pouco tamén o que ten que facer o anarquismo, o momento libertario, é tamén abandonar a veces un pouco a torre de cristal e comunicarse máis con todos os momentos sociais, con todo o mundo, digamos, para tentar estender, digamos, este tipo de, de movimentos, non? Intentar que as cousas cambien un pouco en cada un para cambiar para todos. Non queremos que se sea unha maioría, unha minoría que, digamos, detente todo o poder, sino que a maioría da poboación exerza os seus dereitos para decidir en todo o que lle afecta. Eu creo que esa revolución en parte é incompatible co mundo que no que vivimos, tal e como está constituído é incompatible co capitalismo, coas empresas capitalistas que funcionan en, en, eh, traballan en función de beneficio eu creo que unha sociedade xusta eh, ten que traballar en función das persoas en función tamén do entorno en función de construir unha vida mellor para todos e iso o capitalismo é algo que non fai porque traballa para uns poucos, para un beneficio que segundo a súa alquimia pois cando se traballa para o beneficio de Fran e meu ides vos beneficiar todos Eu creo que eso, se si eu digo así, é unha tontería, pero é o que nos están contando día a día na prensa que cando os, os poucos están gañando moitos cartos e facendo moito beneficios e os bancos teñen boa saúde estamos todos felices e nos vai ir moi ben pois se a xente quere creer eso eu creo que imos un pouco para atrás non? nos promovemos unha sociedade que este basada en valores humanos que sexan reais non eses valores económicos abstractos que realmente nunca se traducen en melloras para as persoas Despois eu creo que queremos promover unha sociedade máis humanizada no que o mundo rural tampouco sexa unha mera despensa do mundo urbano, senón que tamén sexa un axente de socialización comunitaria da poboación, que sexa tamén un lugar de convivencia das persoas entre sí e de coexistencia entre as persoas e a natureza. En certa medida tamén se pode chegar a recitar ese mundo urbano porque ás veces representa, digamos, eh, unha humanidade que cada vez están perdendo máis ese carácter humano, non? Nas cidades cada vez estamos máis sellados no noso piso, na nosa casa, cada vez a vida social é menor, cada vez máis estamos traballando en función do como recursos humanos do capitalismo situados nos sitios estratégicos onde podemos ter acceso a medios de transporte que nos van a levar aos centros de traballo en cando a realidade temos que estar no sitio onde queiramos estar onde podamos vivir, onde tengamos, teñamos, digamos, os nosos intereses, pero non en función das empresas nin do Estado, sino nos nosos, na función dos nosos intereses eh, individuais ou como moito colectivos. Entón o que promovemos nosos anarquistas é unha, un camiño de loita revolucionaria que camiñe cara a un mundo máis xusto e humano que probablemente o mellor nunca o veremos eu non teño a idea de que o mellor vai a chegar a ver unha sociedade libertaria non? pero eu creo que se si conseguimos ser máis traballar cada vez máis mm, na consecución de unha sociedade máis xusta humana, pois tamén estamos liberando espazos, liberando liberándonos a nos mesmos e estamos conseguindo cousas. Entón, eu creo que tamén é importante destacar que o anarquismo é unha alternativa que promovemos que non está dirixida a, a, a superhéroes. Nós non pensamos que a sociedade se, constru, se vai a construir con persoas que teñen unhas cualidades super especiais, A sociedade ten que se construir coas persoas que hai, persoas de carne e oso con defectos e virtudes. Pero esas persoas se poden, digamos, explotar ou se pode se pode traballar con elas un sentido positivo ou un sentido negativo. O capitalismo que fai é que traballa o peor dos, dos sentidos das persoas. Promove no traballo eh, a delación e o falta de compañerismo, o egoísmo, facer horas extras e toda unha serie de cousas e, e cada vez máis eses sentimentos Eh, individuais e egoístas, pois son os que nos están levando a este tipo de vida que vivimos, non? A sociedade libertaria terá contradicións e terá eivas. Será unha sociedade que terá, digamos, irá por, o camiño que marca a xente eh, que a vaya conformando, non? Pero está, ten que estar encaminhada cara aos objetivos humanos, cara aos objetivos sociais, eh, cooperativos e igualitarios unha sociedade que ademais potencia a cultura propia, que potencia a solidaridade e o traballo colectivo. Ao final, unha sociedade que faga diluirse e a mellor acaba de desaparecer, o poder arbitrario e xerador de injusticia que é o poder do capitalismo e do Estado. Unha sociedade mm, que fomenta relacións entre as persoas e ao cabo que ofrece o, o anarquismo é unha alternativa global para o capitalismo en crise, para a creación de comunidades locais con unha cultura eh, unha vida propia que construíamos na, coas nosas propias mans. Unha cultura e unha vida propia, unha sociedade comunitaria que non vai depender das, das decisións de uns poucos que detenten o poder económico e político. Un pouco esa idea que, que quería exponer, que a veces en parte son opinións miñas, pero creo que son tamén as opinións un pouco tamén do colectivo de universitaria e tamén vai tamén contarlle a súa parte agora. Bueno, pois eu, eu o fío do, do que do que foi máis ou menos dicindo a Eliseo, pois eu eh, fui tamén completando un pouco cos meus pensamentos, non? Eh, é obvio que non fai falta irse moi longe para darse conta de, de que efectivamente eh, a tecnoloxía está a mudar absolutamente a, a, a faz da terra, digamos, eh, eh, mirando aquí, pois, vemos que os seus obxectivos parecen encaminhados eh, primeiramente a, a, a eliminar ou a destruir eh, esas formas de, de vida ou formas de ganar a vida eh, digamos autónomas non? da propia xente que cada un con cos seus eh, cos súas mans eh, cos seus utensilios é capaz de, de, de gañar a vida non? Eh, con certa humildade, pero con moita, moitísima máis dignidade, por exemplo, que traballando nunha central de gas que supostamente iba a crear moitísimos postos de traballo, ao final o que se fixo foi destruir eh, o marisqueo na, na ría para, para certos intereses económicos. Eh, é moi importante, penso que é moi importante que eh, recalcar estes, estes feitos porque é o, é o prezo que, que, que pagamos, non? Non, non só nós eh, que en teoría somos uns privilexiados ou a xente que menos consciente pois considera ser privilexiada por vivir en esta sociedade hipertecnolóxica eh, pero ese é o prezo que, que, que estamos a pagar por, por desfrutar de, de, duns privilexios que non son tal non? senón que son eh, unhas unha tecnoloxía que é alienante, non é ao servizo do, do, do ser humano, senón que o que fai é alienar a, a, ao ser humano. Eh, todo o que comentaba Eliseo, a degradación do entorno, o esgotamento dos, das reservas naturais, eh, eh, a virtualidade, que, bueno, é eh, o traballo alienante, a tecnoloxía alienante, eh, ese é o prezo que, que, que está a pagar o, o ser humano por, por verse inmerso ne, nesta, nesta sociedade capitalista. Eh, esta sociedade capitalista non se mantén por vontade propia do, do, dos seres humanos, dos habitantes do planeta, senón que precisa efectivamente duns estados policiais, dun control, eh, dun aparato de dominación social increíble para mantener esa suposta paz social, non? porque está claro que a ninguén lle gusta estar explotado, pero chega un momento que o aparato de dominación social fai que o propio eh, explotado non se perciba como tal, non? Eh, dalle unhas ferramentas, como é o cinismo, para intentar defenderse ante ante outras alternativas que se lle presentan. Entón, eh, estamos a vivir nun, nun mundo que, que nos domina socialmente nos subyuga para o seu propio beneficio eh, dunhos poucos eh, eh, chegamos a, a que eh, o fracaso da socialdemocracia nos pois, a unha especie de, de, de, de capitalismo sen sociedade non? non sociedade xa está totalmente subsumida dentro do capital eh, eh, só somos elementos produtores do capital xa non, non Eh, calquer tipo de política ou as siglas ou os cores políticos xa non reflexan ideoloxías, senón que es todos os, as ideoloxías que, que se declaren estatistas, todas as políticas de Estado están supeditadas aos mercados. ¿no? entonces vemos que, que desmontáronse pois sí, o Estado de Benestar que existía polas loitas que houve a principios do, do século XX pois foi foise desmontando foise desmontando precisamente por por máis ben por Partido socialdemócratas que é como, como a, digamos a cara amable non do, do capital fan como de polibueno para que parece que nos doa menos pero os resultados son os que son, os retrocesos na, nos, nos dereitos laborais e, e, e na calidade de vida da, das persoas están aí, non por ter microondas e ordenador vivimos mellor, porque de feito non nos relacionamos entre nós. Estamos, intentamos aillarnos, parece que a xente molesta de relacionarse eh, dunha forma profunda, non? É sincera, parece que a xente só quer vivir un ocio ao límite e, e esquecer, non? Eh, ante as alternativas que houve a socialdemocracia pois tampouco foron non, eh, plato de bon gusto eh, aquí viuse no ano 36 como ante o avance do, dos movimentos sociais e obreiros pois eh, o capital tomou o recurso que que lle quedaba, que era o do fascismo. Aquí, eu penso personalmente que non, non foi o alzamento contra a República, senón que a pasividade da República eu ao ser dos movimentos sociais eh, precisamente dos movimentos libertarios e obreiros foi o que o que provocou ese, esa reacción no? o mercado o capital xa non non ia tolerar eh, que se que se levara a cabo unha revolución unha revolución social con ese carácter eh, o comunismo pois foi como unha especie de tradición hacia hacia esos movimentos que sí habían surgido pola base, pero que eh, na súa realización práctica eh, quedaron mergullados nunha burocracia en unha idolatración de, de, de certos personaxes que, que bueno, levaron a, a, ao holocausto a, aos seus povos. E, bueno, eh, Eliseo falaba de espellismos, pero eu non falaría de tal, eu falaría de, de unha especie de, de prácticas que levaron a des desideoloxización, desideoloxización da sociedade, non? que eu penso que a, a, a diferencia fundamental non entre esta sociedade ese, este capitalismo sen sociedade, non neofascista, este, eh, esta postdemocracia eh, na que non existe unha sociedade, só existe o, o, o mercado, só existe o comprar, o vender, eh, eh, é a diferencia fundamental entre os movimentos eh, fascistas ou comunistas eh, que sí que tiñan un, un forte componente ideolóxico. Non? Eh, por suposto, é inxenuo pensar que, que se pode mudar a sociedade de forma profunda eh, mediante unha opción política que, que, que pretenda detentar o poder, pois sí, eu penso que esa é a verdadeira utopía, non? A utopía non é intentar eh, construir un mundo novo, porque o mundo que nos queremos o a sociedade libertaria non nos la vai construir ninguén é unha sociedade que somos conscientes de que temos que construir a nosotros nosotros é contravento a marea eh, por iso penso que a utopía é a verdadeira utopía é pensar que vamos votar todos a Izquierda Unida que vamos a ser os máis felices do mundo eso é eh, do que eu falaba antes non o cinismo de, que, que, que do sistema de dominación social a, as persoas para que todos somos conscientes de, de, do traballo e, e da loita que pode levar a construción dun mundo diferente, non? Desde non unha, non unha diferente versión, non outra versión do mesmo, senón un mundo radicalmente diferente, basado totalmente en outros valores, non, non nos valores da, da ostentación, nin da competitividade, nin, nin da crueldade, nin da morte, non, senón da igualdade, e, e, e do apoio mutuo e sobre todo da solidaridade, porque si todo o mundo traballa moitísimo máis a gusto facéndolle un favor a un ser querido que, que para un fillo de puta que se está lucrando do seu lombo eh? porque a comida da casa sempre é mellor que a que se fan no McDonald's porque a túa nai xa fai con porque te quere, non xa fai porque porque gaña cartas con iso. entonces eh, outra <clears throat> outra cara do, do, do cinismo da sociedade que queremos mudar e que se intenta percibir ao Estado ¿no? eh, eso que nos percibimos como tan pernicioso como sistema de dominación social que de hecho <clears throat> a sociedade intenta percibilo como unha serie de servicios públicos e de, de prestación non? fálase sempre do público eh, dos servicios ou como se fora un regalo, non? Como se aquí ninguén pagara impostos e como se todo fora regalos do, do Estado que, que é o que ao final nos vai salvando o cu, é o que nos vai dando eh, transporte, o que nos dá eh, basicamente unhos servizos que nin precisamos, pero inda que non os precisamos, sí que os pagamos nós, todos os nosos impostos, non son regalo ningún e as ideoloxías estatistas terminan por, por, por eliminar ese, esa responsabilidade individual que é básica non dentro do, do movimento anarquista eh, o, o ser capaz de saírse desa dinámica de cinismo, de, de excusas de sí, pero non, é que isto é moi difícil é que si sí, tal joder, xa sei que é máis fácil votar a Izquierda Unida que militar, eloitar eh, eh, ser apaleado, encarcelado para quizáis nunca haber cumplido o teu soño, pero ese é o traballo que hai que facer eh, e ese é o que estamos dispostos nos, eh, eh, é o que ofrecemos nos non ofrecemos unha sociedade na que nos, non somos unos ilusos nin, nin pensamos que todo o mundo vai ser super feliz porque ao fin ao cabo o ser humano pois, precisa de, de retos e ten as súas complicacións e ten eh, as súas luces e sombras pero non ten que ver o individuo con a sociedade que temos que temos que construir nós. Non ten que ver o carácter individual de cada persoa con, con iso. Senón a súa vontade de, de, de justicia e a súa vontade de, de, de convivir con outros seres humanos en igualdade. Eh, o que nos queremos con, eh, o que nos queremos construir ao fin ao cabo pois é eh, unha un, unha sociedade basicamente eh, no que, na que non exista o cidadanismo, non? Ese concepto tan tan sombrío que se utiliza con con algún con fins bastante escuros, non? Por algúns eh, opinadores profesionais eh, eh, o, o, o aglutinante da, da, do que hoxe en día é correcto o que se pode facer e o que non se pode facer eh, dentro do que do, do que veñen sendo pois, as alternativas non a, a sociedade actual que non son eh, fora do anarquismo non son máis que outras versións do, do mesmo non? porque non temos porque se o Estado español nos percibe como a español <clears throat> non vai deixar de mancarnos igual que un futuro Estado galego percibíndonos como galegos non vai deixar de, de mancarnos, de explotarnos e de, e de estar supeditado a, a eses mercados que todo poden e que, e que todo... Entón, eh, pensamos que unha certa, a, rural, a ruralidade non non como vista como un atraso, non, senón como un avance no que son as relacións humanas. Eh, non, non temos por que estar pagando ese prezo exagerado en cuanto a relacións humanas para disfrutar eh, dunha tecnoloxía que, que elimina dos componentes de, da nosa humanidade eh, e por suposto o retorno non a esa, esa marcha atrás pois eh, debería debería de nacer dunha concienciación profunda non? da, da sociedade en xeral e non dun non porque sexa a, un novo xiro ou un novo golpe de efecto dos, dos estados non que fagan unha especie de, de retorno, pero pero eh, para salvarse a sí mesmos, non para non para liberar a, as poblacións. É eh, nada máis. Bueno, creo que si queredes podemos un pouco comentar algunhas cousas, se si vos apetece, porque eu creo que, bueno, máis ou menos, eu creo que aquí todos os que estamos e todas as que estamos estemos pois temos a nosa idea sobre o anarquismo, sobre as virtudes e defectos, sobre as posibilidades que ten ou non ten, e o mellor, eu creo que o mellor do debate, de cousas que a veces o mellor das que decimos que poden ser controvertidas, pois podemos, mm, digamos, avanzar e ter elementos para conseguir traballar con un pouco máis de fundamento, non? Entón, non sei se, se tenes así algunha pregunta, algún comentario, algunha idea me pareceu moi interesante o concepto que utilizaste de capitalismo sin social, non? porque eu creo que o mundo que vivimos é unha consecuencia dese capitalismo de consumo se iniciou nos anos, nos anos 60, non? E vivimos nun... o capitalismo non é só un sistema económico, sino que é tamén unha, unha cultura, non? Vivimos unha cultura capitalista non é moi importante eh, recuperar esas formas autónomas, de culturas autónomas, non? Que non como, como en algún tempo, non? A cultura rural, esa cultura, cultura obreira, non? Que, que existía e hoxe en día está, está desaparecido, está desaparecido. Por iso é moi, creo que é moi importante o que falaba no sentido de, de traballar desde a base e construir eh, ese tecido, esa capilaridade, non? Esa cultura alternativa para poder construir unha sociedade nova, non? se trata de, tener instrumentos políticos que non representan a nada, non? se non temos a cultura autónoma, o respecto aos sistemas que, con o que vivimos, non podemos dar nada. Por iso me parece moi interesante o concepto de que de, de capitalismo sin sociedade. No, o, o concepto de capitalismo sen sociedade é porque eh, o que hoxe en día se considera a sociedade, non? E os seus valores, os valores de, do cidadanismo, pois son eh, son os valores do capital. Por eso non hai unha sociedade eh, no que, que viva cun sistema económico determinado que o capitalismo, senón que todo está supeditado aos mercados, porque hoxendía a superproducción eh, eh, eh, brutal. Todo o mundo ten que ir a, a, a mercar o que lle naza dos collos, aquel día que lle naza dos collos, cando, cando eu quera vou ter todo o que me poda permitir eu. Eh, iso non pode ser así eu entendo que é imposible que, que é imposible eso é unha destrucción planificada do, do, do, do planeta Terra a longo término pero como eu non vou vivir tanto tempo pois vou vivir como Dios eh, reventando o, o planeta como pode ser que cada día que me levanto pois me apetece unha cousa distinta e vou eh, e a hai seguro a hai seguro se, me se a podo pagar, hai nada ese é o lema do capital se o podes pagar, o tres. e non penses que prezo están a pagar outras persoas por telo ti hai que cara, eh, ten que haber unha concienciación, unha revolución e unha construcción dun, dun futuro pero para que haxa unha revolución ten que haber unha concienciación o primeiro paso cara a concienciación ese eh, de pensar que, que non vivimos xa nunha sociedade senón que só somos produtores consumidores non temos conciencia ninguna. Ata que non exista esa conciencia, non, non vai haber nada. Eu creo que tamén un pouco a idea tamén é construir unha sociedade a escala humana, non? Que eu non sei que sentido ten que esas que o mundo se plantexe chegar a Lúa, a Marte e non sei a onde queren chegar, pero a mellor algún día se chega a, a eses sitios ou se fai o rascacielos de que entre os andares, eu non sei, pero eu creo que todo eso é real, é algo forma parte do negocio, do capitalismo, que é iso de facer e desfacer para nese camiño beneficiar unha minoría, eu creo que a sociedade ten que construirse unha escala humana, a escala das pequenas poboacións, na que todos sexamos en parte creadores de todo, que, que pagamos a nosa propia cultura, que pagamos os nosos alimentos, que pagamos a nosa propia vida, non? porque ao final se si deixamos que eh, somos únicamente consumidores de cultura ou se si somos os consumidores dos alimentos que se producen industrialmente ou da vida que nos planifican estamos pues, mm, vivindo, digamos, nunha cultura basura eh, comendo alimentos basura e vivindo unha vida basura e, eh, bueno, o traballo basura xa non vos digo o sea, que eu creo que hai un pouco esa alternativa non construir desde abaixo e a unha escala humana con valores humanos sería, creo que a alternativa libertaria. Eu lembro que, ao fío do meu pai, cando estaba embarcado na, na mercante, pois foi a Durban, para en Sudáfrica, e flipou e dixo, guau, unha cidade ali, con ante unhos edificios, unhas autopistas, tal, pois, le, eu digo, sí. Pero os negros nun lado e os blancos non. Mira ti que, que progreso dos collos, é eh, que somos herdeiros de, desa educación, da, da educación que tiveron os nosos pais de hora de labora e, eh, eh, que hai que ter moitas cousas e eh, comprar este, o tresillo e dous televisores pero eu botei moitos anos sen falarme con él por exemplo <laughs> moitos anos sen falar con meu pai cuando en el 89 cayó el muro de Berlín, el titular en todas partes, es eso, el comunismo había fracasado, ¿no? De repente aquello que daba tanto miedo, el comunismo había dejado de funcionar y nadie se planteó, o si sea, alguien se lo planteó, nadie le hizo caso que el capitalismo no había funcionado nunca. O sea, antes que el capitalismo fracasara para nosotros, para los que nos habíamos creado que éramos clase media, el mundo tenía una serie de desigualdades y había una serie de flujos provocados pues, por eso, por, la ambición de, las empresas, porque todo es cuantificable y convertido en moneda, que hacía que, bien, aquí podíamos estar más o menos, pero en otras partes pues, nuestro bienestar estaba provocando un, estado de necesidad. Eh, los huevos insípidos que se tiran cuando están a punto de caducar o cuando han caducado los supermercados eh, proceden del déficit proteico que hay en, los países sudamericanos. O sea, se trae anchoveta convertida en harina para criar esas gallinas. Eh, esta cultura que no tenemos, que consiste en estar en casa encerrados en los ordenadores, así como las proteínas vienen del tercer mundo, los ordenadores cuando se quedan obsoletos se van al tercer mundo, que no se van al tercer mundo a crear aulas ni, a sacar las miserias, se van allí a que los críos y gente por cuatro duros saque los metales para pues, que esos metales vayan a China para que vuelvan a, venir a nosotros en, forma de tontería. Y, y, esto es, es curioso, este flujo de, de pequeños bienestares o, satisfacción de pequeños caprichos y, creación de grandes necesidades, porque eso estábamos hablando, del fracaso del comunismo eh, en otro mundo en otra época cuando se intentaba darle un poco de, forma y teoría a todo esto de lo que estamos hablando, que, al fin y al cabo, como dijo Eliseo, es la gente cogiendo la rienda de, de su vida y de su destino y, y haciendo funcionar sus propias necesidades humanas, porque como también dijo, pues o, hay un cambio de mentalidad y somos muchos los que queremos lo mismo, o no hay forma de hacerlo. O sea, ni una vanguardia va a conseguir nada, ni vas a poder construir una sociedad libre en base del sometimiento o la aniquilación de una gran parte de la sociedad. Pues eh, no he perdido el hilo, pero lo he llegado. Eh, estaba hablando de que cuando se intentaba dar forma teórica a todo esto, eh, Kropotkin escribió en La conquista del pan el contrasentido que suponía que en un edificio en cada casa se cocinara y el gasto energético que suponía y tal, y se ponía a calcular el número de menús distintos que podía haber en una ciudad. no es el número de menús distintos de guisar un pollo que viene de, una, de un pueblo a, a 12 kilómetros de ese núcleo urbano. Es que estamos hablando de eso, de que el, el, proletario alienado que llega a su casa de currar y ha bajado la bolsa del campo del maletero del coche, está consumiendo unas proteínas que vienen del otro extremo del mundo. Que cuando enciende el televisor o cuando se pone Ah, ah, a, chatear por internet está usando una tecnología que viene del otro extremo del mundo. Y viene del otro extremo del mundo por eso, porque lo que se mueve es la pasta y eres tú tanto pasta como el kilovatio que, alimenta ese televisor, como, lo que mueve el barco que ha traído la harina que se ha convertido en, esos huevos insípidos que consumimos. non sei a tema que tedes nesto de un mundo máis justo e máis humano. Non é tema humano. Entre os humanos son os torturadores, e son os dictadores antifascistas ao mesmo tempo na raza. Entón, hai humanos maravillosos e hai humanos de desnazo. Igual máis justo, máis cooperativo, máis humanitario e tal. Pero máis humano, meso a, a parte da súa De persona humana. Sí, pero hay humanos encantadores y auténticos, ¿sabes? Entonces el tema de humano tal. Eh, o que estaba diciendo Pepe ahora, de eh, que cada rival eh, máis as ideas anarquistas conceptuais certamente explicadas <laughs> dende fai moito tempo pero igual o que nos toca a nós nesta época como militantes explicar en que consiste esa sociedade e, e por aí va a perder un pouco A sociedade suiza olvida de vivir en México Leste con 35 millóns de habitantes pegados uns a outros. O sea, eso é imposible. Olvida de que cada un vai a ter un coche para ir a traballar, porque intentaremos traballar o menos posible, o necesario olvídate de que vas a ir a votar cada 4 anos como unha marioneta e os 4 anos que restan lavarte as mans de tomar decisións e decidir sobre o que te afecta a ti, a todos os niveis, desde o máis baixo a o máis alto. Entón, igual hai que explicar todo eso a xente que, que agora vai empezar, que é o principal problema, a perder ese concepto de clase media que ten. ese concepto social demócrata dos anos 60, de que había moitos más cartos, moito petróleo, moito desenrolo, producir máis, dañar máis, nelle piccole spalantosi, nelle spinature, pagava la generale molto, se puta madre, la general moto está de Estados Unidos, eu estou aquí en Salvador, pero ganamos todos. Claro. Entonces, principalmente ahora, o, o principal problema que temos é esa apatía provocada, un, polos banqueiros, e polos multinacionais, facéndonos comprar todo, por los políticos, en palabras de Felipe González, que vivíamos en el mejor de mundos posibles. Pero es un mundo muy cabrón, te lo dijo él también. Ah, ah, ah, ah Era otra, porque las organizaciones obreras, as que non foron machacadas, foron plegadas aos intereses dos outros. E aquí todo yo se pensa que somos de clase media, porque iban a traballar a Bazán, y les daba para comprar os coches, para ter un piso de protección oficial, era o facer un chalecito a 100 metros ali en Cobra de primeira área de mar así a conta do topo primeiro monto na bodega e logo voy a pisar e tal era o claro facían horas estas para poder pagar porque claro, o coche había que pagarlo a casa había que parar entón, que pasa? porque estaban, fixeron horas estas como para ter traballo ahora mesmo para 15 anos máis se non as hubieran gastado para ter traballo claro, hai que romper toda esa, ese concepto, ese, ese capitalismo sociológico que hai que eh, somos o primeiro mundo e somos clase media. Eh, al final non vamos a contar nós, pues están rompendo os bancos, desalojando 200 tipos, eh, 200 tipas cada día de, das súas casas por, por vencimento de hipoteca. Eu penso que ata que se rompa un pouco eso, que se den conta de que non éramos clase media, senón que éramos curregas de mierda, Hay, hai un concepto tamén moi ligado de clase media que, que a clase media non, non ten por que loitar, non son loitadores. Non, a clase media xa, xa o temos todo E despois tamén o, eh, eh, o uso que fan do, do concepto futuro, non? O futuro é o meu chollo do meu fillo toda a socialdemocracia fala de futuro, futuro, o noso futuro, o vosso futuro, pero que futuro? O futuro de, de dentro de 30 anos. Que futuro? A clase media de aceptar claro. a joder eh. e a calle e, eh, e eh, o teu fillo enchufas nunha compañía vai que chuta. Entén? Pero está acabando os fillos? van a, a queimar ah, o que chega listo. el concepto es este el rescate económico de un país. O sea, el rescate económico de un país consiste en que, aunque haya más parados que la puñeta, reduce sueldos, eh, largas funcionarios, los que trabajan se jubilan más tarde y todo va bien. Haya aumentado el paro, haya aumentado. O sea, no, nadie se plantea que a lo mejor no vale la pena rescatar un país, sino que más o menos todo el mundo trabaje para atender a las necesidades tanto de él como de sus vecinos, que a la hora de verdad, sumando es lo que hace un país. A mí personalmente me importaría un carajo que se fuera a la mierda el euro, que se fuera a la mierda España, Galicia, Ferrol y hasta Singapur es mi barrio. O sea, que se fuera a la mierda eh, desde el punto de vista de que los inversores internacionales no quieren saber nada de judía más allá de Santa Rita, porque eso está la ruina económica. Si lo escribimos ahí, pues tenemos lo que se ha necesitado siempre, está transición un invierno que no te lleva por encima y el pan alrededor en el bocadillo, porque básicamente esas son las necesidades humanas. No, necesitas que, que tu país tenga mucho prestigio, esto que se dice, es que la devaluación aumenta las exportaciones y tal. Bueno, y, señores, ¿y para qué queremos exportar? Si tenemos 4 millones de parados, si a la gente le cuesta llegar a fin de mes, si les han vendido unos pisos carísimos, los que viven, claro, como vivirían en otro cualquiera, que, que no hipotecara su futuro por 40 años. O sea, son todas estas pequeñas mezquindades por las que estamos pillados que nos tienen atontados, que, que, hacen que seamos una sociedad plantónica, dejándonos llevar a lo tonto, eh, y que de vez en cuando hay unos tíos que jugando algún deporte ridículo ganan algo y todos nos ponemos contentos, aunque estemos hundidos a la, mierda hasta las cejas. Pues eh, son esas pequeñas cadenas de mezquindad con, el sistema podrido que, que nos está degradando y, está mm, corrompiendo completamente nuestras vidas, nuestro futuro, corrompiendo quiere decir pudriendo, no, quiere decir que nos estemos convirtiendo en unos vendidos, sino que somos eso, las monedas que giran en el sistema y que hacen pues eso, que venga la anchoveta, eh, que la producción del calzoncillo de algodón se vaya a Singapur o, que la batidora te venga de China. Entonces, el día en que todos los puteados por este sistema, por esta sociedad, pensemos, y, yo que gano viviendo en una economía saneada, siendo español, español, español, y todo esto, si mis necesidades son otras, si cuanto mejor viva la gente que vive inmediatamente, mejor nos irá a todos, pues eh, empezaremos a poder hablar de de llevar adelante el comunismo al fin y al cabo lo que subyace después eh, detrás del término y el concepto anarquía y, la libertad... libertario así más pues, tarde, más presentable. yo creo que sobre que decías del tema de humano, yo creo que sí que se reivindicar una sociedad que se llama humana, ¿no? Una sociedad que no, en la que, por ejemplo, no se pase como pasa en Madrid o en Nueva York, que pasa xente pola rúa, e xente tirada na rúa, eh, sangrando ou, ou tal, e pasan absolutamente dela, algo que non se daría nunha sociedade rural e que non se dá aquí de, de feito, non? E iso creo que é un valor humano, humanitario, en sentido positivo, no sentido de que as persoas temos unha certa tendencia a solidaridade, a empatía, a que temos outras outras tendencias ao sadismo, a tal, pero bueno, eu creo que eh, o o sí. Hai, hai, hai outras culturas que non son humanas que cada vez son máis tecnolóxicas, por menos. Xa, pero eso me parece que é unha obviedad que é un debate que non ten moito sentido. Eu creo que a sociedade humana eh, en contraposición á sociedade, por exemplo, que, tecno, que pode ser tecnolóxica, que unha sociedade de consumo, que na que os valores que existen aí cada vez son menos os valores eh, digamos, colectivos eh, das persoas e cada vez son valores máis creados e abstractos. Valores como, por exemplo, un coche que vaya moi rápido. eh, unha sociedade, eso, eso, eso é unha sociedade humana, a sociedade dos coches que van rápido. Eu creo que non, que eu creo que no sentido de unha sociedade que ten que satisfacer unhas necesidades humanas, que as necesidades humanas son comer, ter amor, ter eh, eh, sociabilidade, eu creo que esas son sociedades humanas, tratar os monstruos teñen esas necesidades e satisfacer esas necesidades é importante ata, ata deses monstruos de Hitler e de, tamén digamos tam, non é malo que comen e que beban inda que bueno sería mes... <laughs> no, eu creo, eu creo que bueno, eso sería outro debate pero creo que un pouco a idea é esa de que si existen uns valores que creo que temos que... Sí, eu, eu creo que, bueno, que te entendo porque hoxe en día, eh, digamos que partimos dunha sociedade eh, antigamente, pues, tiña moito máis poder a religión, tiña moito máis poder familia, outras institucións, e hai unha suposta liberdade de que todo vale, non? Liberdade, eh, bueno, hai unha liberdade sexual, hai unha... No, la verdad, <laughs> cosas que antes no podías. A ah, ver, ahora o único valor es eh, o, poder gastar disfrute, poder gastar dinero y disponer lo que ocio, entre comillas, pero que no está sustituido por los valores Pues, pues Reales como son valores morales? Sí, a ver, los valores se puede valer banal e puede soar mal, pero claro, depende de como interpretes é unha moralidad. É unha, unha ética, é unha moralidade, é unha Sí, é unha ten algo malo. A humanidade es una condición, a moralidade é... Eh, sí, a moralidade para mí é algo positivo. Podes, podes dar decir, eh, podes falar... Hai un debate... Claro, de, de como interpretes esa palabra, non? Eh, é como cando falas de certas palabras que ata que non a definas, pois pues non práctica, E bueno, para mí parte moito do desengano, que tes que ten que facer un mesmo, pois co pois coa súa, a súa vida, e parece que non hai ningún ningún límite. Por exemplo, se si te tes que facer máis horas extras, pois parece que estás obrigado e estás obligado a, a dar ti de ti mesmo. Debe obligarte ti a ti mesmo a loitar. Efectivamente, mobilidade... Por ter un soldo que se ou, ou por mudar a túa forma de, de ser, porque se fan ahora extra, non se fan ahora extra que por necesidades, es. necesidades créanchas hasta un punto sí, en que non sabes que é o que queres. cando é, eh, porque se si un ten un traballo parece que era igual todo, tens que ir a traballar a outro lado, tens que facer máis sí. horas. Eh, non podes decidir nada. E coa excusa da familia, de que para os filhos que tan sei, pues non, é así. A min non me cola ese, ese rollo, que eu non mo trago de ninguén. Pero por eso, porque cada un parte. Mellor é difícil de definir, pero a diferencia entre ser un ser humano e ser un recurso humano. Sí, pero o problema hai que moita xente pois pues, non hai no día a día, non hai sitios onde ti realmente eh, pois, pues, estes pensando nestas cousas. O sea, o faz por ti mesmo ou no ocio, no ocio que hai de ver a tele o ocio que hai despois do traballo non é nada, non hai nada de reflexión, non hai nada de, de pensar o que estás facendo, claro, se trata claro. de gastar, de divertirte e nada máis, de que pase o tempo o máis rápido posible. Entón, eh, algún momento... Pero, joder, pero como se chega a ese punto? Porque ti naces e como chegas a ese punto de, de que a, a, o teu xeito de divertirte eh, eh, vai xa automático aí a, a, ao cerebro? como se chega polo costume non porque é, é o que ser dando. que da, da, o herdas dos teus pais o herdas do, do, da educación que recibes é iso é iso é, que o premio é, eh, chega a ser porque eu percibo a conciencia non social como é, eh, é eh, produce un, a min produce unha dor psíquica, produce unha molestia psíquica, psicolóxica é molesto ser consciente do, do, que, do que pasa, non? Entón, o teu premio condicionado a, a, a manterse dentro da orden é ese, é o desconectar e non ter ese, ese dor psíquico, nin o dor de, da loita, nin, nin da militancia. Eh? ven que diga aí. A ver se si pongo un pouco bien lo que, lo que quiero Eh, yo creo que muchas veces gastamos muchas energías en echarle la culpa a la gente de nuestras propias desgracias. Entonces, siempre estamos hablando de que la gente no responde, de que la gente esto y la gente lo otro. Lo que pasa es que, bueno, en el ser humano, como bien decimos, ahí, hay una, bipolaridad constante, ¿no? Y la gente, sobre todo, hay una, dicotomía entre supervivencia y dignidad. Y la gente se llega a acostumbrar a situaciones muy, muy incómodas. De hecho, somos capaces de sobrevivir en los campos de exterminio con, todas las medias que se suponen para nuestra, para nuestra dignidad humana. Y entonces yo pienso que la gente es eminentemente práctica, y ahí está la raíz de ese cierto triunfo de un capitalismo que es insostenible de por sí a largo plazo, pero que en ciertos momentos puede Y sobre todo en los últimos ya no en los últimos 40 años, sino en los anteriores 30, o sea, en los 30 primeros, porque en los últimos días se viene derrumbando esta, esta idea del estado del bienestar en la que nosotros de alguna manera vivimos. yo pienso que al ser humano es bastante difícil, incluso a nosotros, que nos consideramos anarquistas y revolucionarios y tal, desentenderse un poco de, las cadenas que llevamos desde, el principio de nuestras vidas. Si no nacemos en libertad, no somos capaces de conocer la libertad tampoco, a menos que nosotros nos perdemos de este sistema de alguna manera, o, o destruyamos las cadenas. Pero, pero lo podemos incluir, ¿no, Rubén? Sí, claro que podemos incluir, y ahí está el pensamiento. Yo pienso que en gran medida eh, el, el, individuo puede adaptarse y puede amoldarse, pero la situación también a veces se hace insostenible y llega momentos en, por ejemplo, al principio del capitalismo, el capitalismo creó una, una contradicción en sí mismo, era de la clase trabajadora la clase trabajadora realmente fue la que se opuso a ese, capitalismo cuando era su base social, fundamentalmente. Entonces yo creo que también las cosas han cambiado, eh, hay muchos desengaños, pues esos espejismos, de los que habla Eliseo, ¿no? que nos, fuimos dando cuenta de, muchas cosas. Yo creo que la gran mayoría de la gente se da cuenta de que vive un mundo injusto y cada vez más. Que realmente no debiéramos echarle la culpa a la gente porque cuando el movimiento libertario funcionó, cuando realmente llamó a las masas es porque le daba una alternativa práctica a sus problemas inmediatos. Ahí está el anarcosindicalismo, por ejemplo, un ejemplo de eso. Una manera de llegar a una filosofía, a, una, conciencia del cambio social necesario en medio de, la acción inmediata, día a día, enfrentando a sus problemas. Entonces, yo pienso que quizás lo que debemos es de sacarnos esta mentalidad del activismo y de, y estar ser un poco más, más coherentes en un día a día, que es muy difícil. Y todos tenemos medias y, grandes problemas precisamente por eso, porque hemos nacido de alguna manera castrados, nuestros espíritus castrados. Y entonces pienso que, debemos de ofrecer alternativas reales a a los problemas inmediatos de la gente. Que cuando empecemos a, darle de comer a la gente, esos estómagos que antes eran agradecidos y que cada vez son más vacíos, se van a dar cuenta de que realmente nosotros podemos por nuestros propios medios cambiar las cosas. Y esas son las contradicciones que el sistema capitalista va generando y, y las que nosotros nos tenemos que aprovechar. Pues ahora tenemos 5 millones de parados, son 5 millones de personas que están con serios problemas en su economía cotidiana y que y de alguna manera lo que tenemos que dejar es de, echarle la culpa a la gente y de alguna manera buscar soluciones nosotros para, para nuestros problemas inmediatos que son nuestros. Nosotros también somos parados, también somos precarios. Entonces, debemos eh, de, generar un discurso más constructivo que de llamarles idiotas a la gente a la que pretendemos de que las cosas tienen que cambiar. Eh, bueno, eh, retomando el tema de la moral y tal, y hasta voy a retomar la palabra maldita. ¿no? si lleváramos una vida a escala humana, pues nuestros valores serían distintos. O sea, esta eh, está en nuestra esencia el afán de superación. Entonces, el afán de superación eh, nos lo han vendido como competencia. Hay que ser más que los demás, hay que tal, hay que tener el coche más potente, hay que ir más guapo y más arreglado. una sociedad en la que todos más o menos nos, nos conociéramos, interactuáramos y empatizáramos con el prójimo, el afán de superación, pues podría llevarse, y lo natural sería que llevara a mejorar con la cooperación. Pero bueno, como no tenemos una vida de escala humana y nos encontramos, pues que eso, que cualquiera de nosotros va a trabajar todos los días, eh, cualquiera de nosotros, los privilegiados de nosotros, que tenemos un curro, vamos a trabajar a distancias que nuestros abuelos cubrían a lo mejor una vez o, dos al año, eh, y vas a currar, madrugas para estar ahí y tal, eh, haces, dejas de hacer y finges que haces, y llegas a casa y tienes ese afán de superación ahí por, colmar, o sea, tienes una, necesidad sin satisfacer y eso, pues intentas satisfacerlo con el consumo, consumo de todo tipo, o sea, eh, cuando yo era pequeño, eh, una vez o dos al año había un rollo de cifres que se llamaba Gorgorito. Entonces te acordabas de un año para otro y ibas ilusionado. La persona que me llevaba a ver descubrió años después el tapping y no veáis la de contenidos presuntamente culturales o informaciones que respiran delante de él sin que se mueva el sillón. Eh, igual que eso, pues, pero la cosa del coche, la cosa de que cambias de móvil y parece que vas a tener una mejor vida social, o, de que yendo a sitios exóticos, pues vas a descubrir maravillas. Y descubres que en los sitios exóticos la gente que te rodea es como tú y normalmente han ido en el mismo avión que tú y lo que quieren es comprar ray Full a, a, buen precio. Eh, cuando antes, pues eso. Eh, pues los contenidos culturales duraban generaciones, se veían los mismos libros, veías una película a la semana y tal. Entonces, eso, eh, digamos que el, problema es que te han metido la competencia, el, estar por encima de los demás, el, concepto este que hace unos años nos parecía muy exótico, lo veías en las películas americanas, y a lo llamaban fracasado y aquello era lo último que tal. Pues, efectivamente, ahora aquí también te dicen fracasado y, copia de las películas americanas te dicen que te jodan como, si eso tuviera por qué ser malo por necesidad. Entonces, eso, eh, ¿qué sería una vida humana? Pues efectivamente una vida orientada a satisfacer tus necesidades y las de tu entorno contribuir en la medida de tus posibilidades pues a hacer un entorno mejor. Eh, como decía Eliseo, no llegaremos al comunismo libertario seguramente, pero bueno, vamos dando nuestros pequeños pasos y consiguiendo nuestros espacios de libertad. Este es un espacio de participación humana. Aquí llegamos, nos vemos, hablamos, debatimos, de vez en cuando hacemos comidas de confraternización y pese a que en apariencia tenemos puntos de vista muy distintos, pues interactuamos porque sabemos que no son tan distintos y que si vamos a llegar a esa sociedad a la que se llegue un cambio de valores y de, voluntad de una mayoría, pues está claro que los que discutíamos sobre si Hitler tenía que comer, si tenía que beber o, si tenía que tomar drogas, lo tenemos más próximo, ese nuevo pensamiento que llega de una sociedad libre, pues que otra gente con la que también tendremos que contar, con el relojero de la esquina, o qué vamos a hacer con él de cara a la sociedad libre post-revolucionaria. Eu creo que xa tamén a outro nivel un pouco o camiño que temos que ter para, para que esa alternativa anarquista este un pouco máis presente e un pouco traballar máis nese sentido, non? De primeiro desmontar o, o que é a democracia representativa, un pouco desenmascarar ese sistema polo que nos piden que deleguemos que dixemos que xa o arregla Zapatero ou xa o arreglará Obama ou arregla Chávez e nos xa podemos quedarnos, dedicarnos ao videoxogo ver a televisión circular con o noso coche pola autopista e todo eso entón eu creo que aí temos que desmontar eso potenciar a outra organización o que digamos cando a xente ten un problema que saiba que únicamente lo vai resolver eh, realmente o por resolver si, si actúa coa xente que está a caran, a caran del e non confiando noutros neses que nos piden o voto ou que nos piden eh, que confiemos neles porque ademais o todo tecido que antes foi asociativo, que foi vicioso, vi, moi vicioso aquí. Por exemplo, as asociacións de vecinos que aquí funcionaron ben en algún tempo, pois as desmantelaron a base de compradas, poñéndolles un bar e poñéndolles dándoles diñeiro e as, as e digamos todo ese traballo que facían agora é algo é un sucursalismo total, non? Están dependendo dos partidos, dependen das subvencións e cada vez máis os levan un, dous, tres ou catro persoas. Entón, eu creo que potenciar outra organización, potenciar que existan movimentos sociais que pudieron desde a base, mesmo cando non se chamen anarquistas, é un traballo que é libertario, non? e que nos pode levar a mellorar algo. Eu creo que iso sería algo importante para, para facer. Mais algo? Seguimos despois, non? Eu creo que tamén o mito da, por exemplo, de, de, da enerxía, non? De, de, de, da, o sea, o tema de que existe pouca enerxía, non? O que hai que racionalizar e iso facer as cousas a unha escala humana e enerxía pode haber e pode chegar para levar unha vida digna tampouco creo que tamén desmontar o rollo ese de que hai que levar unha vida esplendorosa que parece que todas as películas os telefilmes americanos nas que todas as mulleres son rubias todas, eh, todo o mundo vive en chalés todo o mundo ten un par de coches e todo parece eh, un conto de fadas eu creo que desmontar iso tamén é importante non un pouco se pode vivir outro tipo de vida, se pode vivir sendo baixo, gordo ou tendo algún defecto físico e ademais eh, seguramente o mellor se pode vivir moito mellor do que algúns dos que viven as, as vidas ideais. Pues pois nada, si queréis, se mañana seguimos, temos unha xornada dedicada a un, unha loita dun povo concreto, o povo mapuche, que está acosado polo Estado de Chile e polo capitalismo das multinacionais, algunhas galegas, ou, <laughs> como que xa que están tentando destruir o seu modo de vida e a súa cultura. E dos entón, mañan temos pois, unha charla dunha persoa que estivo ali e, e na, no territorio mapuche e nos vai contar un pouco o que aquela loita e tamén vai haber un, un espectáculo de Moni Creques que será antes da charla a xoito, pois, que vai un pouco tamén dese tema se chama o Indo, Historia do índolo altar e nada, entón agradamos contar con vos mañán e o resto destas jornadas libertarias que vamos facer aquí a xoito da tarde de luns a you.